radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95.8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 123456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Imamo evo kratku anketicu, pripremamo za emisiju. Pitanje je znate li možda što je zeleni telefon? Ne. Jel pretpostavljate što bi to moglo biti? Pa onako, otprilike nešto ekološko. Dobro. Um, jel vas zanima? Ajde, može. Evo, to mi je... nešto kad pa, neko radi nešto loše. Naravno, točno. <laughs> broj vam je 072 123 456 i tu možete znači prijaviti bilo kakve nepravilnosti vezane za zaštitu okoliša i prirode koje primijetite, ali isto tako možete dobiti svakakvu, znači sve informacije, postavljati upite, sve što vas zanima općenito vezano za zaštitu okoliša i prirode u najširem smislu te riječi. Znači od, ne znam, ekološkog uzgoja hrane do divljih odlagališta otpada i tako dalje. Evo. Ajde, dobro. Možete, pa nazovite ako Hvala nešto <laughs> Hvala vam, Đenja. Ok, a, koji je omjer onih koji su znali što je zeleni telefon i onih koji nisu znali? Pa otprilike je podjednak. Podjednak? Dobar dan. Može jedno kratko pitanje, molim vas. Znate li možda što je to zeleni telefon? E, zeleni, zeleni. Pa za e, okoliš. Tako je. Za čuvanje okoliša. Tako je. Mozak stane. Jeste zvali kad zeleni telefon? Nisam, nisam. Jel vas zanima? A što? Pa znači možete prijaviti bilo kakve nepravilnosti vezane za zaštitu prirode, okoliša da. E, ili Tučki, dobiti... ovi, vrećice i tako. Da, i to, i uključujući i to. A, toga <laughs> ima, a, bilo kakav znači savjet dobiti, upit informaciju, e, broj vam je evo 072 želim vam dobar dan. Evo, um, po drugi puta, točnije drugi puta u emisiji u kojoj razgovaramo uh, sa udrugom Žmergo, točnije sa našom Anom uh, Golja, njezinim uh, suradnicima, naravno onim stručnim ljudima o kojima, s kojim možemo razgovarati o, svim onim temama koje se tiču naše ekologije, odnosno ekološkog svijeta. Um, osim ovoga, u prošloj emisiji danas e, najavili smo današnju temu zelene e, čistke, ali ćemo se vratiti na temu zelenog e, telefona. Pozdravit ćemo Anu e, Golja prije svega. Ana, dobar dan. Dobar dan. Krenut ćemo sa emisijom, a podsjetit ćemo se na onaj 072 123 456. Evo, sjajno. E, kakva je akcija, odnosno kakva je reakcija bila i na ovu našu današnju emisiju, na ovaj broj e, telefona i e, naravno sve to je usmjereno ka onome što će se događati po peti put u Hrvatskoj po 23. travnja. Pa inače imamo na zeleni telefon najviše prijava vezanih za otpad i otpad je proglašen jedan od e, gorućih problema e, vezano za zaštitu okoliša u Hrvatskoj. Tako da mislim vidjeli smo i zadnji put u emisiji da smo imali prijavu vezanu za nepropisno odlaganje otpada, ona nije bila vezana uz nekako divlje odlagašte, ipak je tamo bila ovaj baja za otpad. Međutim bilo je drugog razasutog otpada oko same oko same kante. Mhm. Znači, divljih odlagališta u Hrvatskoj nismo znali je, koji je točan broj, e, niti su bilo kakvi dokumenti to govorili o tome. Bila je nekakva okvirna cifra gdje se predviđalo da e, divljih odlagališta u Hrvatskoj postoji oko 3000. Kada smo mi započeli samu kampanju Zelena čistka, 2012. godine, znači pred eh, pet godina, krenuli smo i sa kartiranjem divljih odlagališta i od tada do danas eh, kartirali smo preko 3000 divljih odlagališta otpada, a svakim danom stižu nove prijave. Eh, nisu sve prijave koje su vezane, niti koje mi dobijemo na zeleni telefon, ne stavljamo u sam, na samu tu kartu otpada, kako mi to nazivamo u sklopu Let's Do It, ali znači da je taj broj zapravo puno veći. I mislim da je zelena čistka jedna od e, kampanja s kojima treba nastaviti i drago nam je da tako veliki broj građana prepoznaje samu kampanju, da se svake godine uključuju i čiste divlje odlagalište jer s time napravimo stvarno jako puno. Naravno, zelena čistka po peti put u cijeloj Hrvatskoj, isto tako u našem kraju. Možda da se malo e, osvrnemo i o ovim rezultatima, prethodnim rezultatima e, poticaje kao što ste i sami rekli za ovu petu jubilarnu. Kratko da se osvrnemo kakvi su rezultati iza vas po peti puta u Hrvatskoj zelena čistka. Pa mogli bi reći da zapravo je zelena čistka najveći volonterski ekološki, eh, ekološka akcija u Hrvatskoj, mhm. jer eh, već prve godine imali smo uh, eh, 42 tisuće volontera koje se uključilo na sam dan mhm. akcije čišćenja, a tu su još i svi oni volonteri koji su u samoj udruzi i diljem Hrvatske radili mjesecima e, prije toga na pripremi. I to se ponavlja znači svake godine, e, svake godine brojka je sve više, tako da smo već sljedeće godine imali 50, e, da smo sada prošle godine imali 52, preko 52 tisuće volontera koji su sudjelovali. Uključi se gotovo cijela Hrvatska, tu je E, dvije, preko 250 škola, oko 190 gradova i općina e, i volonteri se znači sa svim svojim e, ovaj, sugrađanima uključe i jedan dan zasuću rukave i čiste. Nama je nekakva krilatica da tko, tko čisti taj ne baca i mhm. da zapravo kada mi jednom se uhvatimo čišćenja i kad vidimo koliko je to veliki problem, onda ga sigurno nećemo i, i, ovaj, i poslije raditi sami. Evo, doista je zanimljiva ta krilatica tko e, čisti taj e, ne, baca. u svakom slučaju, a posebno ne baca na takva mjesta gdje je potrebno za njime čistiti. E, možda da se kratko osvrnemo i na ove vaše edukacijske akcije, programe koje ste imali i u samom gradu Rijeci. Pa svake godine zapravo upravo zbog e, osvješćivanja građana vezano za problem otpada e, sa željom da naučimo građane kako pravilno odlagati otpad, na koji način smanjiti nastajanje otpada Ehm, sve to skupa znači e, nekako objedinimo u te naše promotivne aktivnosti koje su uvijek e, napravljene na način da involviramo čim više građana, da građani na jedan e, zabavan način se uključe, vide kako to izgleda, nauče kako pravilno odvojiti otpada, otpade i onda da to mogu dalje primjenjivati. Nama je nekako cilj u udruzi da ne govorimo stalno nemoj raditi ovo, nemoj raditi ono, nego više ajmo to napraviti ovako lako. I onda to na nekakav pozitivan način reći ono, ne moramo mi bacati to, to, taj otpad u, ovaj, u smeće ili ne moramo ne moramo, nije niti sve to što ste vi bacili u otpad opće smeće. Mhm. To je koji put korisni materijal i to je većinu puta korisni materijal. Što mi radimo sa djecom, kad vi vidite ono, e, od plastičnih boca kad nastaju e, različite igračke, e, roboti, ma mislim svašta. Od, onih čepova ribice. Ribice, to da. da. Mhm. to su naši volonteri se mislili kako je bio e, svjetski dan zaštite voda, onda su od plastičnih čepova napravili jednu ribicu koju su onda plovili po moru i onda ju ovaj, vadili van kako bi upozorili naše građane koliko puno mi imamo otpada u moru. Mhm, to je mhm. žalosno, mi smo na području, bar Primorsko-Goranske županije gdje imamo stvarno puno mora, imamo prekrasnog mora, mhm. mislim naše plaže i more puno se može, mislim stvarno puno se može nas sakriti iza nas kako nam je lijepo, ali e, trebamo svi skupa isto tako znati da trebamo i e, se svi skupa uključiti i dati se od sebe da tako i ostane. Lijepo, čisto i mirišljivo. Evo, vjerujem da ćemo biti e, zanimljivo poslušati neke od naših džinglova upravo na tu temu. E, čućemo naravno što kaže i vaša kolegica Helena Traub a mi ćemo naravno poslije toga se vratiti i malo još popričati o ovoj zelenoj e, čistki kao jednom dijelu globalnog pokreta. Dobar dan i lijep pozdrav svima. Evo uz ove naše lijepe pozdrave, naravno i uz vaš poziv koji inače upućen svima, pridružite se, učinite svijet čišćim i ljepšim mjestom za život. Što možemo očekivati za ovu petu po redu zelenu e, čistku? Pa evo, naša mala obljetnica, pet godina je malo, ali s druge strane puno, e, preko 200 tisuća volontera je do sada sudjelovalo, to se zaista mora spomenuti ljudi izvoje i svoje vrijeme, e, čak i svoja sredstva kako bi učinili naš okoliš ljepšim, e, čišćim i, i boljim za, za život. E, peta godina, ponovo očekujemo veliki broj sudionika, već do sada imamo u cijeloj Hrvatskoj e, preko 250 škola, 60-70 gradova i općina, znači opet idemo prema tom smjeru tih nekih 50 tisuća volontera koji će 23. travnja čistiti Hrvatsku. E, evo možda da se mi malo e, vratimo, odnosno da više kažemo koju riječ o ovom našem kraju u Primorsko-Goranskoj županiji. E, tko će se sve pridružiti, gdje će se sve čistiti? Pa u, u našem kraju e, imamo 23 e, osnovne i srednje škole koje su se prijavile e, za 22. travnja kada škole čiste, a za 23. imamo 13 e, sredina od Bakra, Rijeke, Opatije, Kastva, Malinske. sve podatke možete pronaći na web stranici wwwzelena ciskaorg mhm pa tako vjerujemo da će se ovih dana, kako je to i naš običaj, i druge, druge sredine javljati e, pred samu akciju, tako da volonteri mogu vidjeti gdje se kod njih čisti. Evo e, sama e, zelena čiska dio je globalne, jednog globalnog e, pokreta i godišnjih akcija Očistimo svijet, a okuplja naravno kako kažete aktivne građane i organizacije u onom najvećem volonterskom projektu povijesti čovječanstva. naravno tu su kao što smo mi napomenuli i brojne škole što osnovne što srednje i brojno građanstvo pa da još koju riječ kažemo upravo o ovom globalnom pokretu na globalnom e, nivou? Čak 112 zemalja sudjeluje pokretu Let's Do It i preko 14 milijuna volontera je u nekoliko zadnjih godina sudjelovalo u samoj akciji. Za 2018. godinu planiramo uključivanje svih zemalja svijeta kako bi svi na jedan isti dan čistili i učinili svijet e, E, ljepšim mjestom za življenje. Helena, još kratko samo za kraj ove naše e, najave, e, vaš poziv sa strane vas da se svi naravno pridruže. Pa, pridružite nam se, učinite nešto za sebe i za svijet, zabavite se i promijenimo ovo, sve ovo oko nas. Evo, hvala lijepo Heleni Traub, e, zelena čistka koja nam se javila i ovom e, prilikom pozvala vas 23. travnja nacionalna kampanja zelena čistka. Hvala lijepo, vidimo se 23. travnja. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Kao snijeg je bijelo, ko kestenje smeđe Slutim tvoje tijelo utreptaju vječe Kad sklopim oči ja ne vidim boje Nego samo čekam drage ruke tvoje Noći su crne ko čežnja daleka Drhtiš poput crne koja nekog čeka Život to su boje to je igra svjetla, to su ruke tvoje Dodir poput vjetra Zeleno je zeleno, plavo je plavo Djevojko u ljubavi, svatko ima pravo Zeleno je zeleno, neka je trava A na mome je jesveče Slutim tvoje tijelo U treptaju vječe Kad sklopim oči Ja ne vidim boje Nego samo čekam Drage ruke tvoje Zeleno je zeleno Plavo je plavo Djevojko u ljubavi Svatko ima pravo Zeleno je zeleno pra okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Evo, čuli smo sada što nam je rekla i vaša e, kolegica e, Helena Trauba, što se tiče onoga kako i na koji način zapravo sve ljude educirati i ono što vi radite e, ne samo sa djecom, vrtićima, školom, e, što e, radite naravno na educiranju javnosti. Možda da se sad kratko malo podsjetimo zelena čiska kao dio globalnog pokreta. Na koji način ste se vi priključili upravo tom velikom globalnom pokretu i od kad zapravo to datira? Pa mi smo se uključili u, u e, globalni pokret Let's Do It 2011. kada smo dobili poziv od e, slovenske ekipe koja je organizirala Očistimo Sloveniju jedan dan i koji su bili jako, jako uspješni. Mhm. Nakon toga oni su napravili kongres koji se zvao Let's Do It Balkans gdje su mhm. okupili sve zemlje Balkana i predstavili tu ideju i njihov pokret koji je bio uspješan. Jer znači sam pokret je 2008. nastao u Estoniji gdje su mhm. oni uspjeli okupiti 50.000 ljudi, to je 5% e, stanovništva Estonije i koji su u jedan dan uspjeli očistiti um, Toliko, uh, toliko veliki broj odlagališta koji bi trebao uh, uh, znači državi da je po regularnom načinu napravila bi im trebalo 3 godine i trebalo im 250 tisuća eura. Oni su to napravili sve u jedan dan i e, sa vrlo malo novaca jer je jako puno ljudi odvolontiralo sve to skupa. Oni su u svoju kampanju uključili e, i poznate ljude i programere koji su smislili kartu otpada i način kartiranja. E, oni su uključili E, jako puno ljudi koji su vezani za nekakav marketing, za organizaciju i, sve skupa i onda su e, napravili tu jednu veliku akciju. Ideja od toga je došla kada je bio jedan veliki kongres na kojem se u Estoniji raspravljalo e, vezano za probleme zaštite okoliša i onda su tamo nabrajali jako puno problema. Jedan od njih je bio i upravo ta, ta, ta brojnost divljih odlagališta otpada i tada je uh, e, Rainer, koji je inače pokretač cijelog pokreta, rekao čekajte, čekajte malo, dobio sam ideju. Ajmo mi to sve napraviti, ali ajmo mi to sve očistiti u jedan dan. I mhm. tako je zapravo došlo do te ideje koja se poslije nastavila i od 2008. se raširila polako po svijetu. Uh, 2009. Uh, ili 2010. više se ne sjećam točno, napravila, napravila je akciju Slovenija Mhm. koja je imala odličan uspjeh i on, njima se je 15% stanovništva diglo na taj dan i svi skupa su radili i oni su nama dan danas uzor jer stvarno drži jedan, masivan broj, znači od 270 tisuća ljudi koje se diglo u jednoj maloj Sloveniji. A ekipa iz Slovenije, ja ću im uvijek biti zahvalna jer su nam jako puno pomogli i jako puno dobre prakse prenijeli i, i na sam dan akcije čišćenja prve godine u Hrvatskoj, oni su bili s nama i, ovaj, i održavali našu ekipu kada smo mi, već padali ovaj, s nogu od umora. to su znači slovenska ekipa ekologa, iz, e, ekologa Brezmeja iz e, Ljubljane i ovim putem ih pozdravljam. nakon toga zelenu čistku mi smo odlučili ponavljati svake godine i putem zelenih telefona mi zapravo vidimo koliko je to veliki problem i koliko je to teško čistiti. E, novi zakon e, vezan za zaštitu okoliša i za otpad e, to ne olakšava u smislu da i imamo jednu odredbu u zakonu ko, s kojom se ja osobno ne slažem to je da se kažnjava ljude na čijem je na čijem mjestu na čijem ovaj, površini je odložen otpad i onda nam se dešava recimo vezano za E, prijeve za divlja odlagališta da nas se zove vlasnik parcele e, joj, nama je neko odložio tu otpad, ovaj, dođite kao to treba očistiti, šta da napravim i vi morate to prijaviti komunalnom redaru koji izlazi na tereni i koji će pisati rješenje i u rješenju staviti da ta osoba koja je vlasnik parcele mora to ukloniti. A oni većinom puta nisu ni krivi ni dužni. E, kada je zakonodavac donosio zakon i kad je imao umu e, tu odredbu, oni su imali na umu one ljude koji naplaćuju e, da se kod njih na njihovom području odloži otpad. Međutim, takvih, barem kod nas, je u manjini, u većoj većini su upravo oni ljudi koji niti ne znaju da je kod njih odložen otpad i onda mi dobijemo prijave, a kazne stižu ne ljudima koji su bacili otpad i koji su odgovorni za to da je nepravilno odložen otpad, nego upravo eh, oni koji eh, koji, su, koji imaju tamo parcelu. A znate kako je kod nas. Svaka, svaka ovaj, svaki dolac ima četiri vlasnika, više ne znate ko, od koje none ste koji dio dolca naslijedili mhm. i neko vam je tamo zatrpao dolac i sad ste vi krivi i vi morate sanirati, a Mislim, i tako da tu, tu su neke problemi s kojima se suočavamo, a zelena čistka je mogućnost da upravo na taj dan se svi skupa e, ovaj, kažemo ne, mi želimo čistu Hrvatsku, mi ne želimo divlje odlagališta i mi želimo da nam okoliš bude e, čist i zdrav. Evo, u svakom slučaju vjerujem da će biti posebno zanimljivo e, taj dan, e, da će se mnogi ljudi pridružiti vama i kako ste vi e, rekli i za tu priliku imate jednu drugu krilaticu, učinimo svijet čišćim, ljepšim mjestom za život. Još ćemo se kratko dotaknuti 8. rujna 2018. godine kada će se održati i svjetski dan čišćenja. Da, svake godine znači u 112 e, zemalja svijeta e, e, koji neke, god, znači neke države ponavljaju svake godine akciju, neke organiziraju na dvije godine, neke na četiri godine. Međutim, sad na ovom zadnjem kongresu koji smo imali u Bursi ove godine, odlučili smo se za jedan datum E, da ćemo svi skupa čistiti. Znači sad smo imali svaku nacionalnu akciju na određen datum, pa koji e, neke zemlje se poklope pa su na isti datum, ali većina se ih je raspršena tijekom cijele godine jer malo teško je, ne znam, Etiopiju i Rusiju uskladiti jer e, mhm. vremenske prilike i neprilike su različite. Međutim, E, voljeli bi nekako napraviti kulminaciju svih tih naših napora i onda e, jednu godinu i za tu smo godinu odabrali i 2018. kad je 10 godina od e, prve akcije u Estoniji da ćemo svi na isti dan ovaj, čistiti i to će biti 8. rujna. E, nekako po svim kalendarima smo gledali e, da niko nema onih e, nekakvih religijskih datuma, mhm, pa mhm. nekako se to je jedini datum koji se poklopio pa da se svi slobodni, ajmo tako reći. I onda smo odlučili znači na taj datum napraviti akciju koja će ići u cijelom svijetu. Evo, vjerujem da će biti posebno e, zanimljivo kako 8. rujna 2018. ali prije toga 23. travnja 2016. E, godine. I e, danas vjerujem da je ova emisija bila zanimljiva za naše slušatelje da ćemo ne samo usvojiti zeleni telefon e, na koji se možemo javiti, dojaviti e, mnoge nepravilnosti, ali isto tako pitati za pokoji savjeti, konzultirati se sa svim onim suradnicima udruge Žmergo koji nam mogu pomoći kao što smo rekli e, i u dobivanju odnosno u nekim preporukama na koji način doći do energetskog e, certifikata, možda kako doći do energetske učinkovitosti, kako poboljšati bilo na koji način uvjete života što se tiče naravno ekologije, ali isto tako dojaviti o svim onim otpadnima, materijalima koji možemo pronaći u prirodi, a koje štete. Mi smo naravno u današnjoj emisiji pozvali slušatelje da vam se pridružu 23. travnja u ovoj velikoj akciji u Hrvatskoj po peti put zelene čistke. Hvala i nadam se da se vidimo u čim većem broju u subotu. Evo, u današnjoj emisiji e, zahvalit ćemo naravno na gostovanju e, Ani Golja, zahvalit ćemo e, na javljanju i njihovoj suradnici Heleni Traub, kao i našoj slušateljici, a realizirao je danas emisiju Maroje Mustapić, vodila Alenka Denona Mustapić. Do slušanja. znate li možda što je to zeleni telefon? Znam, reći nam. pa vjerojatno broj na koji se može prijaviti neka radnja koja nije u skladu sa vašim načelima, vaše udruge. Pretpostavljam da bi to bilo to. Gdje bismo mogli, ne znam, saznati neke informacije o pravilnom odlaganju okoliša ovog e, otpada i mislim da bi to bilo. Odlično, da. Jeste kad niste to? Nisam, ne. Evo, broj je 072123456 pa ako primijetite neke nepravilnosti ili imate nekakav upit, zovite nas. Dobro, hvala. Hvala, Znate možda što je zeleni telefon? Zeleni telefon? Da. Ne. Jel vas zanima? evo. kad smo tu, to vam je znači jedan telefon broj na koji možete dobiti sve informacije vezano za zaštitu okoliša i prirode gdje možete postaviti sve upite vezane za to i općenito prijaviti znači bilo kakav problem vezan za zaštitu okoliša i prirode koji Recimo... primijetite. Divlja odlagališta otpada, zagađenja rijeka. Dobro. Znači niste ni koristili do sad zeleni telefon. Jeste zainteresirani možda da, da nam se javite koji put. Pa jesam, da, ne, pa uočila sam, sad smo baš neki dan prolazili, što smo se malo vozili pa smo našli isto ono, otpad u šumi. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz.